Odaseko biago ekilan, egin hon? Egin hon. Ordean hiekin aipatuko jagu ekonomia, mini bat, eh, horren zuten jagu hanitz kroasanza eh, eh, hoi ederkin emendatu dela Frantziako henian. Sibeoko henin aipatuko jagu, hasiko gitzak mentuz 2000 hama zazpiko lehen bilan baten egite, Hor, pu beitu, beitu gu zenbaki sumait, edo beitu ziesiek odazian zenbaki sumait segure 2000 hama zazpiko urtia nula ikusi duzie. Horrokorki, uste dut, uh, bai kordela, uh, bon, badut, uh, egen plus bai industrian eta horrokorki, mena aeronautikan berreziki, ikusi dugu uh, talde zumbait, beti handitzen, adibidez spi aero, eh, kasik uh, eta hamar ala abo uh, ututzu euh, heben uh, eta, eta beste talde zumaite euh, beti uh, haidia, mekanikane be, e, e, polo berri bat hor e, sohutan uh, andun ondun uh, EMO-ekin, berri bat, eta bai formakuntzan etxe formazioan, uste diat marka hun bat dela, espartinan e donkixoz ahartuk izan, izan da, mena idauz emendine bai Euh, bastimentu berri bat sortu da euh, diala euh, urte bat alabi, mea diala guti, eta bon, horkorki uste, uste dit uh, espartinan lana untsa aidela, eta jente hartzen die beti, e, ekoiz lehen mundin, ebai, ebe uh, ikusi digut diala guti, Eh, bildo zen bastimentu berri bat horrok eh, batekin, bena bai eh, ligin uh, oberena ekin bai uste dut uh, arre berri du bastimentu bat, ordin, bon, bada horrok uste dut uh, untsai da, e, ekonomia industrian, eia ikuntzan bai, bai, arginekin, mai asturekin, eta charpantometalik, e, bai, prefosta, eh? uh, eh, enplegu hanitz behitugu uh, eh, arlo hortan uh, eh, uste dit untsa askar giela eh, berrizki bada laupa bost uh, aizale uh, arlo hortan eta bon horrokorki uste dit uh, untsa dela industrian aipatuko dugu bada uh, puntu zumbait uh, Uh, ez eskor, amini bat, uh, enplegia en mailan, uh, ez peitugu beti atzamaiten Euh, langilik, ez baita eza, mena bon, aipatuko dut euh, finitzin. Voilà, hor euh, industrian uste dut aski bai kordela. Geo, komerzio ebai bai, azken laupa bost urtetan, gazte zumbait, zumbaitek plantatu di eh, hen ofizioa eta um, uste dut horre eh, untsa dela guetako ikustia badela energia, badela dinamika, uh, bai Maulen eta bai Atarratzen, eh? Gainera, huai, eh, Union Komerzial uh, eh, lotuk da, bai Atarratzen eta bai Maule uh, dira. Eta, bon, xifrezun baita, adibidez, Union Komerzialak antolatu du uh, urtoz bezala animazioa, fin, neguko animazioa, Saldu die, uh, eta hiutan hogei mila euroko uh, tiket. da, hiu hastez baizik, Ordin, euh, eta bon, justo ki haipatu dit uh, peio, peio dialagute, eta erraiten di, su, peio oartzen diela, jentek nahi di, joshi euh, baixi behun, eta berriziki maulen ala ataratzen. Eta, euh, voilà, hoi, nahi, tarsun hoi, senitzen dugu. Zerganahidik, bi alde batetik dinamika hobetuduk, eta udela jentiek nahi die, heben lekuko produktiak joshi. Uste tokiko, ala, ekoizlik, eh, bon, uh, mailan, mena, e bai, uh, ukeiteko bat, ala, bizi bat, uh, hir, e, mhm. bertan. mena, dinamika hoia aipatzen dena Frantziako henian, hoia bai, aipatzen deie, empresabiek, ikel hestatzen behituzak? Egia, bon, berdugi eran ale uh, e, gogordela eh, komerzioa. Eh. Eta bai uh, e, irritxikietan, eh, hoi e, badakigu gogordela. Eh, ilabete uh, ilabete saia, ez dakit beti uh, goa denez, benan bon, uh, hordia, uh, behar da um, gazteria, uh, arlo hortan, eta hortako erraiten, erraiten nuen, uh, uh, importanta zela guetako ebai, joslientako ikustia badela renouvelement eh, de la cour eh, voilà hoy eh, marka hon baduk uh, uste dut uh, bidia luce dela eta gogor datekila oano mena ale sentzen dugu zerbait eta bada beste exemplu bat uh, duk uh, pei baskoker Cheque cadeau au Pays Basque au cœur. Au record qui, où je te dis, Chalcendier, là, euh, bosteun eta behogeita hamar mila horroko seka, eh? seka kado. Eta sibiun saltzen diagu ehun eta lautan hogei mila horro. Uh, eh, ordin, bon, hoi da marka hon bat ebai. Eh? Uste dut, mm -hmm. uh, voilà. Ba dela mm, elkartarsuna gue hartin eta nahi dugu zerbait uh, etxeki oan hor sibiun. Eh? Me joatzekoa, nu, zertutien nun biltzen tutien zenbakik bon horra ipatuduk. Ikusten duk, ja ikuntzak badiela, ikusten duk uh, enpresa berri badela edo ofiziale berri ebai, bena bestelan zenbakiak nula ikusten duzie bat duzie, zerbait, eh, zerbaitekin ikusten duzie eta aurten urte hunaduk edo urte txar. Ba, hor, eh, deitutut uh, laguntzumait, jakiteko arlo uh, desberdin, desberdinetan nula zen, badugu ebai uh, odazekin, badugu harremanak bat ditugu eta adibidez be, exemplu hun bat, uh, a fait un chèque kado entako, euh, uh, Odaseko langile batek, Dominique Pochuluk, uh, xaltzen dizu, xaltzen euh, chèque kado hoik, ordin badakigu prefoch da xuxen badakigu. Beikia et Bail, un centre d'enregistrement des, des radiations et des, des créations de sociétés, CCI partebat Beitugu, Ba, adibidez, uh, aurten ukentitiak euh, uh, amasei immatrikala, immatrikulazio uh, berri, mhm. euh, euh, et bai, uh, sortze, uh, eta bedeatzu radiazio. Beste zumait, sous modifikazio Mais Mena, voilà, Ordine, solde positif de de la cour, la delakoa du. Hoi badakigu. Uh, badakigu bai uh, proiektu shortse dienak eh ben, uchu, oratuk au odazelat. ebe eh euh, hola euh, lagutzen diagu, bai euh, dosi ramontatzeko, bai lur puska atzamaiteko, hala ah, ba, bastimentu uh, hutsu bat aitzamaiteko olako zabait. Eh? Mm. Hoi da gue, gue nahi bai. Eh? Hortako badakigu eta eh, bai badal akompanjeman, adibidez, klej, klef, mhm. bultza eta feader, Uh, dosiera, ebe, eh montatzen dugu, bai euh, Dominikekin, ala Frantzina, ala Bordoloriekin. Hoik, bi hoik, gaiza hoik, berdiala zaintu. Bon, jimena hama, bimila hama sortziko urtia mentu zaipatuko diagu? Eh? Bai, eh, Nuen ikusten izi gero. Fite, bon, uh, ez, bimila hama sorti, bon, horrekorki uh, denek erraiten, uh, erraiten die, bon, uh, urte hun bat datekila, uh, jentek, eh, jentik konfientza behitie, eh, horatik, bat, urte zunbait eh, baikor, baikortuik, beste zunbait ez, ziklo bat gogortuik espikatzia, mena, bon, egia, hoai konfientza abo badela horrokorki. Eta hmm? zen nina deja justokin langile eskaza? Bai, bai, bai, justoki, langile eskaza eta formakuntza zunbait hasti eguruntuk, hebentik, eta hoiduk uh, problema handiena, eh, berriziki, eskuko lana, lana entako berriziki, aski aizaduk aizamaitia, uh, eh, jente zunbait, uh, eh, mena ordinagailian gibelin, mena gaizen egiteko, gogorago duk. Mm. Eta formakuntza ebai, e, eh, da isa atzamaitia. Eta, bai, metalurgia, esarpante metalikan, e, eh, bat eh, eskola zumbait, bena bai os ala perrigen, eta, bon, eta arginaen mundin ebai, argina, arginen tako, ez duk ebai, e, atzamaitia bai, enfin, fean, orma bat ala muru bat montatzeko eta, bora, hori lan uh, udida simple dela mena behar da e, formakuntza eta hortane voilà, eta bergaizaduk aeronautikan la e, industrian eta atelieretan ez duk aiza uh, jen, ordin duk bai formakuntza eta bai uh, garitasuna. uh, garritasuna eh? mm. ipatu duguna jabien adina badugu heben eh, txibeun ah badugu uh, bat kasik euneko berrogeiek, mm. berrogei eta amabost urte ala abo badie. Ordin, bon, aski zahar, eh, zahar di, eh, jabiak ala zuzendaiek. Eta, hoi da, gu bai ebai, eh, odaz, bai. ebe aski eh, aitzin behar dugu jakin, nurk nahi du be afea saldu, eta uh, bada bus uh, eh, josteko, hoi da transmisiola, bai, bai, bai. Eta ez, eta bai industrian, bai eh, laboantxan denetan hori, hori, hori segur, berdugu kasuegin, egin hortan. Eta berdugu, justo berdugu errane bai gazter, baduke zie, uh, afe, afe, aktivitate hanitza hartzeko deja. Eta hoi, berdugu uh, jakinazi. Eh? hoi da guegora ebai, mora, hoi importanta da.